Яка ж бо довга і недаремна ця дорога. Розділ 12 Василь Васильович повернувся до Києва наприкінці серпня. Стояли жаркі дні, вулиця була гаряча, асфальт вгинався під ногами. Жіночі каблучки, які почали катастрофічно тоншати, залишали в ньому глибокі ямки. Ворони в парку поопускали крила і зяхали ротами. Морозиво розставало та скапувало з паличок, і перехожі, ледве лизнувши солодкий іній, поспішали викинути його в урни. Місто видавалося Тищенку майже чужим. Таким здавалося йому в дитинстві районне містечко, де було страшно, і він не насмілювався відійти од воза. Звичайно, зараз йому не страшно. І оце відчуження мене за кілька днів. Усі колишні селюки вважають себе чужими в місті, навіть хизуються цим. Насправді ж вони давно не селюки і часом користуються його благами більше, ніж корінні жителі. Та він уже і так почував, що там у селі лишилася тільки часточка його душі. А весь він тут і думками, і турботами, і відчуттям затишку, який огорне, ледве одягає стару зручну піжаму сяде на продавлену канапу. А основне, він знудьгувався за Іриною. І, хоч при згадці про неї його іноді і охоплювала якась незрозуміла йому самому тривога, останні метри по сходах просто біг. Найперше побачив її очі, великі, як блюдця побачив у них радість, і вмить спало напруження, і стало їм легко та гарно. Коли після того важкого засідання по обіді з Іршею він запитав Ірину, чого вона так злякалася, невже для неї стільки важить його посада? Вона відповіла, посада для мене не важить нічого, аби ти був здоровий і не хвилювався. Аби ти був здоровий і не хвилювався, пригадалося йому, і він розгубився. Але сама Ірина була якась зажурена і навіть змирніла. Він стурбувався, але чекав, що вона розкаже про свою гризоту сама. Мабуть, її гризота вигадана, як і завжди. Він її розвіяв вщент, ще й посміються разом. Тищенко завжди повертався з відряджень галасливо, жартував, розповідав веселі пригоди, які трапилися з ним у дорозі. Проте це була поїздка інакша, і він поцілував Ірину стримано одначе погамувати свого веселого настрою не міг. За своїм з кабінету, де передягався, почулося бравурне в темпі військового маршу в село із лісу вовк забіг. Коли у нього хороший настрій, коли він особливо її любить, то в такому ж іронічному, жартівливому ключі наспівує також Еней був парубок моторний або огірочки і тоді в ньому появляється якась незграбна легковажність. Тоді чекай від нього якихось кабишлів, навіть може заховатися десь у темному кутку і розіграти вампіра або привида. Коли ж він проти чогось протестує, але не вельми, тоді висвистує повстаньте гнані і голодні, пилососить килим і насвистує. Окрім того, він легко, як вважає Ірина, не критично підхоплює новітні мотиви.